Awit, Kabanata, Siyamnaput Tatlo Si Yahweh ay naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at puspos ng kalakasan. Matatag na itinayo ang sandigan ng daigdig. Kahit anong gawin pa'y, hindi ito mayayanig. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang kasaysayan, ika'y likas na naroon na. Tumataas nga, O Yahweh, ang tubig ng mga ilog. Lumalakas ang lagaslas habang sila'y umaagos. Maingay na mga alon katulad ay pagkalabog. Parang tubig na marami, ang buhos ay parang kulog malakas pa kaysa alon ng dagat na mayroong unos. Higit pa sa mga ito, si Yahweh na dakilang Diyos. Walang hanggan, O Yahweh, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo.